66 skirsnis. Hercogijos valdžia visiškai nebuvo suinteresuota puoselėti lietuvių kalbą, tačiau vokiečių kultūros lygis sąlygojęs atitinkamą konfesinės literatūros rengimą, platinimą ir palaikymą, lėmė tai, kad čia lietuvių kalba ir jos raštėjai buvo padaryta kur kas daugiau negu pačioje Lietuvos valstybėje. Beveik nesant lietuvių bajorų ir miestiečių, trūko galinčių eiti mokslų žmonių. Nutrūkus ryšiams su Lietuvos reformatais – nebebuvo papildyta iš ten atvykusių inteligentų karta, tačiau šią spragą pradėta užpildyti vokiečių tautybės žmonėmis, kuriems konfesinis lietuvių kalbos puoselėjimas buvo tapęs jų profesija. Todėl nuo mažvido laikų mažoji Lietuva liko tokio puoselėjimo baze suvaidinusi savitą vaidmenį lietuvių kultūros istorijoje. Būtiniai ryšiai tarp didžiausios ir mažosios Lietuvos valstiečių nenutrūko. Per sieną žmonės vyko į turgus ir bažnyčias, nepaisydami konfesinių sunkumų sinkretinė valstiečių samprata mažai to paisi. Tautosakos kūryba taip pat plito per šią sieną. Tačiau luominių ir politinių lygių šis siena buvo nubrėžta. Mažosios Lietuvos baudžiauninkai valstiečiai gyveno kaip atskiras lietuvių etnoso regionas, neturintis valdančiosios lietuvių mažumaus. Jų neveikė bajorų terpėje atsiradusi tautiniai savimūniai. Savo ruoštų mažosios Lietuvos kultūrinė bazė neprisidėjo prie tautinės savimonės augdymo didžiojoje Lietuvoje. C. Ponų reformacija Reformatų intelektualų išvaikimas nutraukė akivaizdų reformacijos skelbimą, įskyrus didžiojo kunigaikščio Vilniaus dvarą, bet nesustabdė jos plitimų. Bažnyčio žemė valda ir beneficijus – liko save suvokusios bajurijos nepasitenkinimo taikiniu – juo labiau pigi bažnyčia viliojo miestiečius. Atvykus 1544 metais į Vilnių Zigmantui Augustui, pasikeitė didžiojo kunigaikščio pozicija. Jaunasis valdovas išaugęs hedonistų ir įsiaugdęs rafinuotą paužiūrį į jį supantį pasaulį, abejingai stebėjo konfesijų kovą, žiūrėdamas vien savo naudos. O šios naudos pavyzdį teikė Vokietijos kunigaikščių, Anglijos ir Skandinavijos karalių valdžios sustiprinimas, tampant savo šalies bažnyčios galvą. Paremti naują tikėjimą Zigmantas Augustas neskubėjo, būdėdamasis su tuo susijusios aštrios kovos, bet Zigmanto senojo antireformacinė pozicija bent jau iš dalies tapo neutralizuota. Oficialiai Zigmanto antrojo dekretų jo sūnus neatšaukė, todėl Alberto įdarbinti Prūsijoje lietuvių intelektualai ten savo darbo nenutraukė ir į Lietuvą nesugrįžo. Tačiau persekiojimai aprimu, Prūsijos hercogui tarpininkaujant, Abraomas Kulvietis galėjo atvykti į tėviškę ir pasirūpinti savo motiną bei tvarkytis tėvonijos reikalus. Drąsiau pasijuto prijaučiantys reformacijai ponai, kuriuos nemažiau už bajorus masino bažnyčio žemės. Tačiau jiems apsimokėjo palaukti metus kitus, nes Zigmanto antrojo sveikatos būklė akivaizdžiai liudijo apie artenčią jo mirtį. Toks konfesinių paliaubų laikotarpis nusitėsė iki penkto dešimtmečio pabaigos. Mirus senajam didžiajam kunigaikščiui, ponai dar kurį laiką lūkuriavo, tikėdamiesi, kad Zigmantas Augustas apsispręs reformacijos naudai. Čia jie apsiriko, nes naujasis valdovas apskritai vengė spręsti konfesinės problemas. Paaiškėjus šitokie jo pozicijai, atsirišo ponų rankus. Maždaug nuo 1550 metų jie nebematė reikalo dangstyti savo keislumą. Parodančiais pavyzdį lyderiais tapo Radvilos, visų pirma antrasis žmogus valstybėje, Mikalojus Juodasis savo valdose jis pašalino katalikų kunigus arba privertė juos tapti protestantų ministrais. Taip radvilų patronuojamus ir net ne jų funduotaus bažnyčius atiteko reformatams. Vilniuje naujo tikėjimo bažnyčia buvo pastatyta Lukiškių priemestyje. Kadangi trūko įsimokslinusių lietuvių ir naujam tikėjimui skelbti, Radvilo šį klausimą sprendė, kaip ir kitais atvejais, pasikviesdami žmonių iš Lenkijos ir Prūsijos. Jiems buvo parankiau remtis savo klientūrą, o nepalaikyti ryšių su bajūrais ar miestiečiais. Kletskė, Mikalojus Radvila Juodasis įkurdino Vokietį Falkonijų, kitur Lenkus, Kšiškovskį Nesvyžiuje, Začičių Brastoje, Vendrichovskį ir Čechovičių Vilniuje. Radvilomis pasiekė pacai, šemetus, Dorogostaiskiai, Kiškus, Glebavičiai, Gorskiai į protestantizmą, taip pat norėdami pigiaus bažnyčios, pradėjo pereidinėti stačiatikiai, pranskiai, olapčinskiai, puzinos, valavičiai. Eustachijus galutinai nenutraukė ryšių su stačiatikių bažnyčia. Ponų taryba tapo protestantiška. Didelį autoritetą Žemaitijoje turi Bilevičiai, jau penktą dešimtmetį prijautė reformaciją, dabar tapo veikliais jos kleidėjais. Nebejaučianti varžymų ir matydama ponų pavyzdį, Bajurje masiškai virto reformatais. Vilniuje Mikalojus Radvila Juodasis rengė prieimusiems naują tikėjimą vaišės. Tarnų ir valstiečių niekas neklausė, ir Lietuvoje galiojo 1555 metų Augsburgo taikaus principas, kieno valdžia, to ir tikėjimas. Valstiečiai kasdienį savo gyvenimą vis dar siejantį su pagonybės įvaizdžių vaiduokliais, nei nesuprato, kuo ir kaip keičiasi galingasis nukryžiuotasis dievas. Apie 1555 metus etninė Lietuva tapo protestantiškų kraštų. Katalikybė laikėsi tik vyskupų, kapitulų ir jų klientūros aplinkoje, vienoje kitoje didžiojo kunigaikščio patronatui priklausančioje parapijoje. Lenkijos katalikų lyderis Stanislovas Hozijus 1555 metais skundėsi, kad į Lenkiją protestantizmas sklinda iš Lietuvos. Vilniaus vyskupas Paulius Alšėniškis – nebegalėjo represuoti, terrorizuoti reformatų, nes juos palaikė Vilniaus vaivada. 1555 metais Paulius pabandė sušaukti Vilniaus vyskupijos sinodą, bet nespėjo šio darbo užbaigti, mirė. Sinodui vadovavo Vilniaus kapitulos prelatas ir žemaičių vyskupas Vaclovas Vežbickis. Esamomis sąlygomis jie nieko negalėjo padaryti. Vilniaus vyskupų tapo bonos tarnyboje iškilęs ir katalikybę išpažįstantis gudas Valerijonas Protasevičius. Jam trūko pirmtako ryštingumo, nors šiuo atveju tai mažai ką būtų padėję. Išmintingas, bet su pasaulėjas Protasevičius ilgainiui išmoko žengti labai skaudžius reformatams ėjimus. Bet tai vyko gerokai vėliau. Žemaitijoje Vežbickio įpėdiniu tapo Lietuvoje gyvenantis Lenkas Jonas Domanovskis – Tai buvo eruditas ir gabus žmogus, tačiau dėl savo sugebėjimų buvo kvalifikuotas teisininkas, nuolat užimtas valstybės reikalais. Nuo 1556 metų jis buvo priverstas gyventi Vilniuje iki pat savo mirties 1563 metų. Trumpai valdžių Stanislavui Narkuskiui ir Viktorui Vežbickiui žemaičių vyskupų tapo šaltinių labai prieštaringai apibūdinamas Jurgis Petkevičius 1567-1574, nepasižymėjęs didelę energiją, taigi katalikų bažnyčia stokojo gerų lyderių. Pirmi duomenį žingsnį krypo į Martino Liuterio mokslą, tačiau labai greitai buvo pereita į kalvinizmą. Mikalojus Radvila Juodasis susirašinėjo su Jonu Kalvinu ir Henriku Bullingeriu. Kalvinas jam dedikavo savo komentarus apaštalų darbams. Lietuviškoji reformacija tapo kalvinistiška, nors pavienės bajorų elito šeimus kaip Vaclovas Maišegališkis, jo palikoniai Vaclovas Agripa, Pelgžimovskiai laikėsi liuteronizmu. Liuteronizmą išpažino vokiečių tautybės miestiečiai. Mikalojus Radvila juodasis, negalėdamas išlaidų, Stengėsi iš užsienio pasikviesti mokytesnių ministrų, tačiau šiaip ir ministrams trūko įsilavinimų. Ponai pakeitė vyskupus. Mikalojus Radvila Juodasis kategoriškai vengė organizacinių ryšių su Lenkijos reformatais. Lietuvoje kūrėsi tautinė kalvinistų bažnyčia. Staigi protestantizmo pergalį sukėlė atskirų jo šakų tarpusavio varžybas. Didžiojo kunigaikščio sviravimas ir administracinė diduomenės valdžia – leido nepaisyti prieš eretikus nukreiptų Lietuvos statuto straipsnių. Jokių teisinių garantijų naujajam tikėjimui kol kas nereikėjo. Sigmantas Augustas galvojo pereiti į protestantizmą, tačiau šį sprendimą vis atidėliojų. Trūkstant įsilavinusių žmonių nebuvo sukurtas protestantiškų mokyklų tinklas, tai įsteigta jų viena kita. Tačiau reformatai žengė labai svarbų žingsnį, steigdami spaustuves. Jos atsirado Brastoje, Latskėnes, Vyžiuje, Vilniuje. Mikalojaus Radvilos juodojo rūpeščių 1563 metais Brastoje buvo išleistas lenkiškas Biblijos vertimas. Reformatų spaudiniai plito, o katalikai galėjo verstis tik atsivežtinę literatūrą. Tautinė reformatų bažnyčia, kaip ir tautinė lietuvių kultūra, viską lemiant ponų pomėgiams ir poreikiams rėmėsi ne lietuvių, bet lenkų kalba. Lenkiškųjų ponų reformacija galutinai užgožė savo lietuviškąją bajorų pirmtakę. Bajoriškosios reformacijos lietuviškųjų pradžia taip ir neįsiskleidė. Abromo Kulviečio kultūrinė vizija, neparemta investicijomis, nebuvo įgyvendinta. 16 amžiaus 70-metį konfesijų kovą įsilėjo du iš Lenkijos atvykę eruditai. Reformatų gretas papildė Andrius Volanas – kuris daug jėgų skyrė Lietuvai, tačiau nenutraukė ryšių ir su Lenkija, todėl paliko savo indėlį abiejose šalyse. Katalikai gavo iškilų į kovotoją Augustiną Rotundą, tapęs Vilniaus vaitu, jis visą savo veiklą atsidėjo Lietuvai. Nors ponai ir vadovavo reformatų bažnyčiai, pačioje jo struktūroje labai daug lėmė tikinčiųjų bendruomenė. Todėl ponai negalėjo besališkai diktuoti bendruomenių atstovų sueigoms. Bendruomenės ir sueigos turėjo svarbų balsą iškeliant ir priimant ministrus, atsiskleidė didelė nuomonių reiškimo erdvėj. Daug ministrų buvo neturtingieji bajūrai ir miestiečiai, kai kurie net plepso atstovai, nemaža ministrų dalis buvo kilusi iš palenkės. Nelabai varžomi, tikėjimo tiesas jie dėstė savo socialiniu požiūriu, ėmė ryškėti prieš turtą ir socialinę priespaudą nukreiptaus mintys. XVI amžiaus 60-mečio pabaigoje iškilo radikalioji reformacijos kryptis, atsiliepdama į jos protrukius kitose Europos šalyse. Atsirado arionizmu vadinamas antitrinitarizmas, Kristaus nepripažinimas dievų. 1558 metais kalvinistų brastaus sinode Petras Gonondzietis pareiškė šią dogmą. Apie 1560 metus Ministrų būrį papildė išvyti italų pamokslininkai Stankaro, Blandrata, Paulį ir Spinella. Netrukus arjonai pradėjo rinktis į savo atskirus sinodus. Arjonus parėmė žemaičių seniūnas Jonas Kiška. 70-mečio viduryje jos palaikė net Mikolaujus Radvila Juodasis, kuriam rūpėjo išlaikyti reformatų vienybę. Jis prašė Joną Kalviną patarti, kaip suvienyti protestantus, bet 1564 metais Kalvinas mirė. Skilti pradėjo patys arjonai, jau ėmė pasisakyti socialiniais klausimais. 1568 metais jų sinodas varstė, kaip reikėtų panaikinti baudžiavą. Radikaliųjų ministrų veiksmai negalėjo patikti ponams. Kol buvo kritikuojama turtinga bažnyčia, ponams tai buvo paranku, kai nuodėme tapo paskeltas apskritai turtas ir pradėtas smerkti baudžiavą, pradėjo bręsti konfliktinė situacija. Kai kurių bendruomenių ėmė nebesukontroliuoti ne tik ponai, bet ir patys ministrai. Didelė Lietuvos reformacijos netektis buvo. Mikalojaus Radvilaus juodojo mirtis 1565 metais. Reformatų vienybės nebeliko. Radikalų iššūkis ponams virto rimta krize. 1567 metais į katalikybę perėjo vienas Mikalojaus Radvilos juodojo sūnų, Mikalojus Kristupas Radvila našlaitėlis. Tai jau buvo grėsmingas simptomas. Ponų reformacija Lietuvoje prasidėjo jau dirbant katalikų bažnyčiaus tridento susirinkimui, perikėvusiam ją antireformacijos kontrpuolimui. 1540 metais buvo įsteigtas jezuitų ordinas tapęs antireformacijos avangardu. Nesugebėdami patys veiksmingai pasipriešinti reformacijai, vyskupai ir kapitulo suvokė, kad paramos reikia ieškoti savo bažnyčios struktūrose ir susigaudė, kad viena tokių reikšmingų jėgų yra jezuitai. Anksti tai suprato ir Vilniaus vyskupas Valerijonas Protasevičius. Jau 1553 metais popiežiaus nuncijaus Kamendonio buvo prašoma padėti pakviesti į Lietuvą jezuitus, tačiau sutraukdė tiek jo paties, tiek jezuitų užimtumas. Protasevičius suvokė, kad norint tai pasiekti, pirmiausia reikia dirbti pačiam ir rimtai atsidėjus šiam darbui. Jam pavyko užmėgsti ryšius su jezuitų Austrijos provincijos, kuriai priklausė Lenkijoje esantys ordino nariai vadovais – 1563-1564 metais vyko Protasevičiaus ir jezuitų atstovų Baltazaro Hostovino dėrybos Varšuvoje. Vilniaus vyskupą jaudino Mikalojaus Radvilos juodojo testamentas, kurio buvo skiriamos lėšos teikti kolegijos lygio reformatų mokyklai, tam daug dėmesio skyrė testamentą vykdantis Mikalojus Radvila Rudasis. Jėzuitai jau garsėjo kaip geri pedagogai ir katalikų stovyklai rūpėjo ypač ši jų veiklos pusė. Teigiamai pasibaigusios Protasevičiaus ir Hostovino dėrybos lėmė tai, kad Lietuva tapo įtraukta į jėzuitų Austrijos provincijos veiklos lauką ir imta ruošti ją atvykstančių žmonės. Šis jėzuitų apsisprendimas sutapo su šalyje pribrendusiai švietimo poreikiais. Gardino Seimo prašomas 1568 metais Zigmantas Augustas pažadėjo įsteigti kolegiją. Tuo tarpu 1569 m. spalio mėnesį jezuitai Andrius Frizė ir Jokimas Petronilas pradėjo ruošti mokslams Vilniuje 60 bajorų vaikų. Valerijonas Protasevičius 1568 ir 1569 metais fundacijomis suteikė norimai steigti jezuitų kolegijai materialinę bazę. Fundacijos buvo gana gausiaus ir tai buvo bene svarbiausia Vilniaus vyskupo priemonė. Jėzuitų atstovai teigiamai ją įvertino ir pasiruošęs mokymo personalas, daugiausia surinktas ordino Austrijos provincijoje, atvyko į Lietuvą. 1570 metais Liepos 17 dieną buvo oficialiai atidaryta Vilniaus jėzuitų kolegija. Rektoriumi buvo paskirtas prityręs Lenkų jėzuitas Stanislavas Varševickis – paukuojęs kolegijai savo biblioteką. Iš jos įsteigtos jezuitų tvirtovės prasidėjo antireformacijos puolimas Lietuvoje. 16 amžiaus 7-80 mečio sandūroje Lietuva buvo dar protestantiška šalis, tačiau šią šalį jezuitų ordinas jau įtraukė į savo veiklaus erdvę. D. Bajoriškosios politinės lietuvių tautos modelio iškėlimas – Iškėlęs Lietuvos statuto pakeitimų klausimą, Seimas nesugebėjo suformuluoti konkrečios šio pakeitimų programos. Didžiajam kunigaikščiui paskyrus bajūrų elitų, bet kartu ir administracijos pareigūnų atstovus, jis problemą permetė patiems bajūrams, kartu galėdamas ją kontroliuoti. Pakeitimo darbai užsitėsi. 1563 metais didžiojo kunigaikščio raštinėje buvo surašytas reikalingas šiam darbui specialus pirmojo Lietuvos statuto nuorašas vadinamasis – Zelinskio. Jame nebuvo net papildomų straipsnių atsiradusių dar ketvirto dešimtmečio pabaigos išplėstinėje pirmojo statuto redakcijoje. Tik 1563 metais, kaip reikiant, prireikė statuto teksto jo priežiūrai. Ir vis dėlto statuto komisija sudarė išmanantys reikalą žmonės. Svarbiausia, jie žinojo, ko nori Seimas. Taigi bajorų elitas jau buvo išauginęs tam tikras sluoksnį išprususių ir įgyjusių platų socialinį bei politinį akiratį žmonių. Šie žmonės dar penktame dešimtmetyje sugebėjo iškelti kultūrinę ir konfesinę programą. Tuo paties dešimtmečio pabaigoje buvo iškelta ir socialinė bei politinė programa. Didžiojo kunigaiščio lotiniškasis sekretorius Vaclovas Maišegališkis paskirė Zigmantui Augustui traktatą apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius nėra aišku, ar traktatas valdovą pasiekė, tačiau jis plito rankraščiais, kurių vienas atsidūrė net Vokietijoje. Dešimt jo fragmentų 1615 metais buvo įspausdinti Bazelyje. Lotiniškai parašytas traktatas buvo skirtas elitiniai ir intelektualiai aplinkai. Autorius neslėpęsas reformatas pasisakė prieš katalikų bažnyčią ir ponus, todėl prisidengė Michalono lietuvio slapyvardžių. Romėnų kilmės istorinę viziją jis grindė lietuvių tautos, kuri paveldėjo savo protėvių dorybės ir teigiamybės išskirtinumu. Vytauto didžiojo laikai, kuomet lietuviai puoselėjo spartietišką gyvenimo būdą, buvo Lietuvos aukso amžius. Visi kaimynai lietuvių bijojų. Savo išsikovotą padėtį lietuviai prarado pasinėrę į prabangą ir girtuoklystę, o tai atnešė baudžiavą ir ponų išskirtinumą. Šitai per papročius Michalonas aiškino 16 amžiaus Lietuvos nesėkmes, kadangi gerus lietuvių papročius pasisavino lietuvių priešai, totoriai ir maskvėnai. Lietuvai laikė prieš šakinio Europos civilizacijos bastionu. Siekdamas apriboti ponų savivalę, jis norėjo stipriaus didžiojo kunigaikščio valdžios, tačiau ši valdžia turėjo būti skirta nei baudžiavintiems valdiniams, o mokesčiai privalėjo būti mokami visų priklausomai nuo turimo turtų. Michalono idealas – vidutinių bajorų visuomenė, kur bajorus karius išlaiko atliekantys jiems prievulę, bet asmeniškai laisvi žemdirbiai, o jų išpažįstamas krikščionių tikėjimas artimas kiek vėliau pasireiškusiai radikaliai reformacijai. Ši visuomenė turėjo steigti mokyklas, kuriuose būtų mokoma lotynų, autorio supratimu, taisyklingus lietuvių kalbos. Michalono skelbiama utopija įsivaizdavo idealią bajūrišką lietuvių tautą, organizuotą į karinę monarchiją su nekontrastingai paskirsyta žemėvalda ir subalansuotomis prievulėmis. Lietuvaus įsitvirtinimo laido jis ieškojo joje pačioje jūs, santvarkoje, kuri turėjo nulemti gerus papročius, jau suvokiamus kaip visą gyvenimo būdą. Šiai utopijai rūpėjo visai kita sfera negu Abraomui Kulviečiui, Tačiau net ir tokiomis sąlygomis abiejose vizijose iškilo vienas bendras tikslas – humanistinis mokymas įtvirtinantis etninį lietuvių savitumą. Abromas Kulvietis atstovavo negausiai tautiniai inteligentijai, Vaclovas Maišegališkis, kur kas gausesniai, vidutinius sureidus turinčiai bajūrų terpiai, tai yra valstybės tarnyboje esančiam bajūrų elitui. Savo vizijomis šie mintytojai – be abejo įsiskyrė iš šio elito daugumos, kurių didesnių į pusė gal net nemokėjo skaityti. Tačiau jie gerai suvokė savo terpės interesus, o jos pačios pasiektas akiratis leido jai naudotis primtomis socialinėmis, politinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis. Būtent ši terpė sugebėjo atstovauti visai bajorijai ir per ją pastaruoji jau spėjo suvokti luominius savo interesus. Seimuose šie interesai buvo išreiškiami dar atskirais dažnai tik buitiniais reikalavimais, bet mokyti protą jau sugebėjo juos apibendrinti į tikslingas, nors ir utopinės programas. Bajorų elitas jau žinojo, kas jis yra ir ko jis nori. 16 amžiaus viduryje bajoriškoji lietuvių tauta tapo istorinę realybę. E. Literatūrinės kūrybos veiksnio atsiradimas. Inkunabulai ir paleotipai – 15 amžiaus pabaigoje pasiekę Lietuvą ir iš dalies įsprendę skaitinių trūkumo klausimą, greta viduramžių žinių fondo pradėjo joje skleisti ir jau humanizmo pakoreguotas bei papildytas žinias. Šio žinios tapo visuomenės mentalitetą formuojančių veiksnių. Pakilo raštinių kultūra, vis dar tebeliekantis svarbia kultūrinio poveikio atrama. Lietuvoje atsirado žinių rinka ir knygų įsigijimas buvo akivaizdus jos rodiklis. XVI amžiaus viduryje šis reiškinys jau peržengė socialinio ir intelektualinio elito ribas. Bajoriškosios lietuvių tautos viršūniai buvo skaitančioji ir ieškanti žinių terpiai. Jei XVI amžiaus pradžioje katedrų ir vienuolynų bibliotekus te buvo nedideli knygų rinkiniai, jei platesnė nomenklatūra pasižymėjo tik vieno kito didiko bibliotekos, o pavieniai dvasininkai, bajorai ir pirkliai turėjo vos vieną kitą knygą – tai 16 amžiaus viduryje visi išvardyti knygų komplektavimo subjektai disponavo bibliotekomis, kuriuose buvo nuo keliolikos iki kelių šimtų tomų įvairiaus literatūros, o antikos autorių tekstai nebebuvo retenybė. Susipažinta su humanizmu ir renesanso autoriais, pavyzdžiui, Mikalojumi Makijaveliu. Didysis kunigaikštis ir didikai nuolat siuntė užsienį agentus naujų knygų įgyti, o pačioje šalyje atsirado knygų rinka – Abraomo Kulviečių bibliotekai priklausė apie 80 pozicijų, tarp kurių buvo Aristotelis, Platonas, Homeras, Vergilijus, Sopauklis, Euripidas, Hezijodas, Horacijus, Ciceronas, Livijus, Melanchtonas, Zigmantas Augustas Vilniaus pilies rūmose sukaupė per 4000 knygų. Tai žinoma tik viršūnių pavyzdžiai, tačiau pasipiktinimas Martino Kromerio kronika paliudijo, kad knyga jau tapo bajūrų elito gyvenimo būdo dalimi. Šiaip ar taip, 1553 metais Vaclovo Gripaus, Vaclovo Maišėgališkio sūnaus prakalboje skirtoje Jono Radvilos laidotuvėms, buvo pažymima, kad įsimokslinimas yra būtinas. Vilniaus parapijos mokyklos lygis, pradėjusie vadovauti apie 1552 metus iš Lenkijos atvykusiam ispanų humanistų ir teisininkui Petrui Roizijui, pakilo. Roizijus mokyklą pritaikė gyvenimo aktualijoms, įvedė naujas disciplinas – XVI amžiaus pirmoje pusėje Krokovos universitete įsimatrikuliavo daugiau kaip 200 didžiosios Lietuvos kunigaikštijos gyventojų. Diduomenės vaikų ir siekiančių geresnių įsimokslinimo žmonių Krokova nebepatenkino. Lietuvių studentų atsirado Pragoje ir Vokietijos universitetuose. Lotynų kalbos mokymasis, rašto kūrybos realizavimas, sukuriant Lietuvos istorijos pasakojimą su jo senoviai skirta fantastinė dalimi – ruošė dirbą atsirasti grožiniai literatūrai. Pirmosius lotiniškus kūrinius parašytus autorių, kurį laiką gyvenusių Lietuvoje, bet kūrusių ir savo kūrybą išleidusių Lenkijoje, Lietuva galėjo pažinti iš atskirų jų kūrinių egzempliorių, bet jų poveikis buvo menkas. Toks buvo Jonas Vislicietis, Prūsų karas, aprašantis jo gailus ir jo sūnaus Kazimiero kova su kryžiuočiais, pripažįstantis lietuvių nuopelnų žalgirio pergalį 1514 metais.